แนะนำบทอันนบะ บทอันนบะเป็นบทมักกิยามีสี่สิบองค์การ ที่ถูกขนานนามว่าบทอันนบะก็เพราะในบทนี้มีข่าวสำคัญเกี่ยวกับวันทียามะ การฟื้นคืนชีพและการชุมนุม แกหลักของบท กล่าวยืนยันถึงหลักการศรัทธาแห่งการฟื้นคืนชีพ ซึ่งพวกมุชริกีนปฏิเสธในเรื่องนี้อยู่ตลอดมา บทนี้ได้เริ่มโดยการบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องวันกิยามะ การฟื้นคืนชีพ และการตอบแทน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ของพวกกุฟฟาด มักกะได้ครุ่นคิด และกล่าวขวัญอยู่เสมอ จนกระทั่งได้กลายเป็นปัญหาหลักที่มีทั้งผู้เชื่อถือและผู้ปฏิเสธ ต่อมาบทได้นำข้อพิสูจน์และหลักฐานมายืนยันถึงเดชานุภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลก เพราะผู้ที่สามารถในการสร้างสิ่งที่แปลกประหลาด และมหัศจรรย์ย่อมไม่หมดความสามารถที่จะบังเกิดมนุษย์ขึ้นมาใหม่ หลังจากได้ตายไปแล้ว แล้วบทนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพ และได้กำหนดเวลาของมัน คือวันแห่งการชี้ขาดตัดสินระหว่างพวงบ่าวที่อลอจะทรงรวบรวม ชนรุ่นก่อนๆและรุ่นหลังเพื่อการชำระสอบสวนหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงนรกยานนำ ซึ่งอัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้สำหรับพวกปฏิเสธศรัทธาและการลงโทษที่น่าอัปยศในรูปแบบและชนิดต่างๆ หลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธศรัทธา บทได้กล่าวถึงบรรดามุมินผู้ศรัทธา และสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่พวกเขา ซึ่งความสุขสำราญหลายรูปแบบ ทั้งนี้ตามสำนวนของอัลกุรอานที่รวมไว้ระหว่างการชักชวนให้ทำความดี และการขู่สำทับให้ละเว้นความชั่ว บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงความหวาดกลัวของวันเกียรมาโดยผู้ปฏิเสธศรัทธาหวังที่จะให้ตัวของเขา กลายเป็นฝุ่น เพื่อที่จะไม่ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและจะไม่ถูกสอบสวนด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัมมยตสาอูน กเขาต่างถามกันถึงเรื่องอะไรถามถึงข่าวอันสำคัญยิ่งซึ่งเป็นข่าวที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้ แล้วก็เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا เราไม่ได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหรือ และไม่ได้เทือกเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือ และเราได้บังเกิดพวกเจ้าเป็นคู่ครองกันและ وجعلنا النهار معاشا และเราได้ทำให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อนและเราได้ทำให้กลางคืนเป็นเครื่องปกปิดร่างกาย และเราได้ทำให้กลางวันเป็นที่แสวงหาเครื่องอย่างชีพและเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้า สิ่งที่แข็งแรงทั้งเจ็ดชั้นฟ้า และเราได้ทำให้มีดวงประทีปหนึ่งที่มีแสงสว่างจ้าและเราได้น้ำหลั่งลงมาอย่างมากมายจากก้อนเมฆ ونباتا وجنات ألفافا เพื่อว่าเราจะได้เมล็ดและพืชพันธุ์งอกเงยขึ้นด้วยน้ำนั้น และบรรดาเรือกสวนอันหนาแน่นแท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا วันที่สังจะถูกเป่าแล้วพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่ๆและชั้นฟ้าจะถูกเปิดออก แล้วก็จะมีประตูหลายบานและเทือกเขาจะถูกให้เคลื่อนออกไป แล้วก็กลายเป็นภาพลวงอินนจฮันมกาตมิรซาดัลลิตตาีนมอาบัลลาบิีนฟีฮาอกาบแท้จริงนรกยานนำนั้นเป็นที่สอดส่อง เป็นที่กลับไปสำหรับผู้ละเมิด พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นเป็นเวลานานพวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็นและเครื่องดื่มใด ๆ ในนรกนั้น นอกจากน้ำเดือดและน้ำเลือดน้ำหนองเท่านั้น อินนะฮุมกานูลายรจูลฮิซาบันวะกับูบิอายาตินาิาบาทั้งนี้เป็นการตอบแทนอย่างคู่ควร เพราะพวกเขาไม่ได้หวังว่าจะมีการชำระสอบสวน เพราะพวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราอย่างสิ้นเชิง وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا และทุกๆสิ่งนั้นเราได้จารึกมันไว้อย่างครบถ้วนในบันทึกดังนั้นพวกเจ้าจงลิมรสการลงโทษเถิดเราจะไม่เพิ่มอันใดแก่พวกเจ้านอกจากการทรมานเท่านั้น อินนลิลมุตตะกีลมะฟาซันฮะซา وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا แท้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้รับชัยชนะ เลือกสวนอันหลากหลายและองุ่นและบรรดาหญิงวัยรุ่นที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน และแก้วที่มีเครื่องดื่มเต็มเปี่ยม لا ي س م ย و ن فيها ل ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระและกล่าวเท็จทั้งนี้เป็นการตอบแทนจากพระผู้วิบาลของเจ้า เป็นการประทานอย่างเพียงพอ رب السماوات و ا ل أ มา وما بينهما الرحمن لا พระผู้อิบานแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสอง คือพระผู้ทรงกรุณา พวกเขาไม่มีอำนาจที่จะกล่าวคำพูดใด ๆต่อพระองค์ยุ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا วันซึ่งยิบรอยินและมาลายกาจะยืนเป็นแถว พวกเขาจะไม่พูด นอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาทรงอนุญาตให้แก่เขา และจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น นั่นคือวันแห่งความจริง ดังนั้นผู้ใดประสงค์ ไปเขายึดทางกลับ ไปสู่พระผู้อภิบาลของเขาเถิดอินนาอันซราคุมอาซาบันกรีบา يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا แท้จริง เราได้เตือนพวกเจ้าแล้ว ถึงการลงโทษอันใกล้ วันที่มนุษย์จะมองไปยังสิ่งที่มือทั้งสองของเขาได้ประกอบเอาไว้ และผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่า โอ้ ถ้าฉันเป็นดินเสียก็จะดี